Junden hastin, Siberua herriel espartinen etxaren txedia unhartu du. Bi milioi terdiko egitasmoa. Beste hainbat projetentako herriel kargoak aho batez boskatu badu, hunentako ez da hala agitu. Hogeitama bi alde, hama hiu aurka eta lausui. aurkako hainbat iritzi jadanik entzun baziren, jonden hastizkenin mauleko espartin egileak ordezkatzen dutien, zul espadri elkartiak behekesia agerazidu, eta salatu du haitetxiek espartinen etxearen txedia unhartzeko gezur zunbait eranik izan ziela. Francis Tozen sous l'espadrille El Cartebuia. On leur a affirmé qu'il y aurait deux fabricants qui participeraient à ce projet et peut-être bientôt un troisième. Comme vous avez pu le constater tout à l'heure, nous étions tous réunis et nous sommes tous farouchement opposé à ce projet. Donc on leur a menti, il n'y a aucun fabricant sous le teint qui participera à ce projet. Sediain ehuneko hiutan hogeita amarra sos lagungoaz osatuik badate, ehuneko hogeita amarra autofinantzaketa date. Hau dela espartinen etxe hortan, ekoizle bat hor plantatu nahi da. Jakutsi espartinak nula gitendien dien eta saltegi batekin. Mena beste hiuz palau enpresek jadanik hoi proposatzen dielaik, maulen bertan. Hots lehia desleiela salatzen die. Hortako mauleko espartineko izleak espartinen etxea baino museo bat nahi Francis Tozen. Un musée mort, une activité euh, commerciale nous paraît euh, complètement euh, déplacée et, et malvenue par rapport à la concurrence. Sedia ez dadin butu, ahaldina o eginen die. Hortako abokatu batekin lanian jarrikotia. Bestalde petizionedo izen biltzen hasikotia ebai.